раздел 5 домик с палисадником где растут две яблони некалькі кустоў безу агрэсту чорнай смородзіны прыёмшчык лес прамгаса август эрнестович крамер набыў три гады назад на гэтую нерухомую маёмасць пайшлі ўсе зберажэнні прыйшлося вядомым на прыкласці і руки. Абшаляваны знадворку дошкамі домік з сінімі аканіцамі, даволі весело пазіраў на свет усімі сваімі чатырма вокнамі. Існавалі акалічнасці, якія прымусілі Аўгуста Эрнеставіча менавіта ў гэты час і ў гэтым месцы займець сталае жыхарство. Калі чалавеку, перавалить за пятый десяток пачнеш думать об пристанішчы что датычыць места то район або праўдзівей кажучы мястэчка дзе размяшчалася кантора леспромгаса і сам лесасклад спачатку не спадабалася былі на свеце прыгажэйшыя мясціны у адной з таких з рэчкой прыстаню гудкамі параходаў и і спадзяваўся пасяліцца Аўгуст Эрнестаіч. Але аб прыгажосці прыйшлося забыць. Рэчкі хутка мялеюць. Сплаўныя канторы, у якіх крамер адпрацаваў летня 20 гадоў, нарыхтоўваючы і сплаўляючы па вадзе драўніну, скарачаліся б их замянялі леспромгасы, што ва ўсялякай надвор'е самай удаленай глухамані тралююць лес, даставляючы яго на машынах да франка склада да чыгункі. Раён лясны Ён мае запасы дзелавой драўніны самае малое гадоў на 10. Болей Аўгуст Эрнестаіч працаваць і не збіраўся. Да пенсіі льга дацягнуць і на гэтай апошняй пасадзе, не кідаючыся як цыган з месца на месца. Так Аўгуст Эрнестаіч стаў уладаром доміка з сінімі аканіцамі. Потым мястэчка нават спадабалася. Бяда памагла. У 38 годзе крамера арыштавалі. Прычына была бязглуздая. Стоячы ли прылаўка у лес прамгасаўскай краме, выбіраючы брытву, Ён услых пахваліў золенгенаўскія сталі. За гэта трымалі ў турме, дапытвалі летне паўгода. Дякуй грузчыкам, якія чулі гаворку і асабліва крамніку з метро Амельчынку. Яны не схібілі, не пакрывілі душой і ў час следству вельмі добра давялі, што ніякай антысавецкай агітацыі ён крамер не займаўся. Всё жыццё будзе ўдзячны Амельчынку і гэтым людзям Август Эрнестыч. З усім новымі вачамі глядзеў на мястэчка, на жыхароў яго Август Эрнестыч пасля таго, як яго, апраўдалі паследству. Вядома, у грудях шчымела ад незаслужанай крыўды. Пасля турмы стаў яшчэ болей асцярожным. Хто ведае, Дзе аступіся, Але да месца, дзе перажыў гора, прыліпаеш душой. Ды раён нябедны ў нядзелю на кірмашы купляй, што хочаш, Яйкі курэй, свіное сала, муку. Ніхто не забараняе трымаць уласнае свінчо і нават карову. Праз якія-небудзь два гады за домікам вырас даволі такі прыстойны хлевушок, збіты з сасновых аполкаў складскімі грузчыкамі. Зрэшты, Август Эрнестаович задаволен жыццём. Нідзе па сутнасці ён так не адчуваў яго паўнаты, як у гэтым мястэчку, якое на першым часе здавалася непрывабным. На работе крамера паважаюць, Ён добры спецыяліст і сваю рэпутацыю шануе. На выбракаваны і адпраўлены ім лес, За ўсе 20 гадоў ні разу не прыйшло рэкламацыі. Лес патрэбен людзям не меней, чым хлеб. Аўгуст Арнестаіч ведае, што некаторыя, хто як і ён прапускае праз свае рукі эшалоны драўніны, пры выпадку десяттак другі кубаметраў кідаюць налево. У таких залічаныя месяцы вырастаюць дамкі і <laughs> выглядам і памерам трохі лепшыя, чым яго, набыты сумленным заробкам. Але дарэмшчыны крамер не хоча. Дарэмшчына вылазіць бокам, Нябожчык бацька, які звекаваў на ліцейным заводзіку, прыбаўляючы капіталы купцу сыну капіталаў не пакінуў, калі не лічыць запавету, на рабоце быць чесным. Бацька меў рацыю. У рэвалюцыю купцовы капіталы пайшлі дымам, Ды да і сам купец знік без следу а старый механик Эрнест Крамер служивый советской уладе, меў ад яе павагу. З людьми Август Эрнестович умее ладить, шофёры, грузчыки, вожчыки, экспедытары з пагрузачнай канторы на яго не наракаюць. У расхлябіцу па непралазнай асенняй гразі, Шафёр болей аднаго рэйса не робіць. Выпадцканы, змардаваны ён зарабляе ў дзень не так ужо многу. Звычайнае пачуццё справядлівасці патрабуе ў такім выпадку прыняць захады. Для добрай справы прыёмшчык крамер можа крыху нацягнуць у шафёрскай пуцёўцы кіламетраж, хто праверыць даўжыню аб'ездаў але ў каго проста руки заграбушчыя той за августом эрнестаіч кашы не зварыць служба не дружба прыёмшчыка крамера лічаць работнікам прынцыповым неподкупным і на гэта ёсць подставы новые непрыемнасці для августа Эрнестовичам насталі з пачаткам войны. Усе ў леспрамгасе ведалі, што ён немец, што сядзеў у турме, і сяды тады ён лавіў на сабе кінутыя з-пад лба калючыя позіркі. Ён не вельмі крыўдаваў, разумеючы, што інакшы не могуць паводзіць сябе людзі на краіну, якіх напалі яго аднапляменнікі. Злоснымі позіркамі на шчасце всё і абышлося. Аўтарытэт яго быў усё-такі бездакорны, нягледзячы на колішні арышт. Калі гаварыць пра самога Августа Эрнестовича, то гэтых новых немцаў, якія пайшлі за гітлером і ўзнялі такі тарарам там у сябе на радзіме і ва ўсім свеце ён не разумее фатерлянд германія святые для яго словы хоць сам ён і не імкнецца туды яго бацька дзед у нарадзіліся, памерлі тут у рассіі і нават больш далёкія продкі, згодна з сямейным паданнем, паходзяць не з Геррманіі, а з курляндыі, якая Геррманіі не належыць. Крамер ганарыцца тым, што ён немец. У яго ўяўленні кожны, хто належыць да гэтай нацыі добры работнік, фахман некалі яшчэ да вайны ўключыўшы радыёпрыёмнік ён чуў немілагучную нямецкую музыку а нейкія істэрычныя выгукі барабанны бой перамешаны з медным рыкам труп яму рабілася млосна не гэтых новых немцаў ён не мог зразумець калі б у августа эрнестовича спыталі пра радзіму то нават не задумваючыся ён назваў бы ёю зямлю дзе пахаваны яго бацька дед краіну якая давала яму працу і хлеб якой ён сам сумленно служыў ажаніўся крамер з немкай але могло быць інакш дзве жончыны сястры выйшлі замуж за рускіх і ён не бачыў у гэтым нічога кепскага Ён чуў, што тыя немцы, якія называюць гітлера фюрерам, крычаць пра нямецкую вышэйшую расу, якая будзе кіраваць светом. Крамер аб гэтым ніколі не думаў. Ён помніць першую вайну, бачыў салдат кайзера Вільгельма, асаблівага ўражання яны на яго не зрабілі. У сялякім выпадку у яго тады яшчэ маладога хлопца, у якога былі развязаны руки, не ўзнікла жаданне ўцякаць разам з імі. Рускіх ён разумеў лепш, чым сваіх аднаплямяннікаў. У гэтым не было нічога дзіўнага, выраз сярод іх. Ён лічыў сябе дзелавым чалавекам, палітыкай не захапляўся ніколі не думаў аб высокіх службовых пасадах заработак прыёмшчыка раўняецца інжынерскаму а іншы раз нават перавышае большага август эрнестаович не хацеў мяса кава гэта ён мог дазволіць сабе штодня ён мог выпіць калі хацелася чарку меў кватэру абутак вопратку. Што чалавеку болей трэба? Лёс пакрыўдзіў яго толькі в адным. Не было дзяцей. Некалькі гадоў жонка хадзіла па дактарах, ездзіла на курорт і бегала ў адчаі па шаптухах, знахарах. Нічога не памагло. Тады ў маладым яшчэ ўзросце крыўда пякла сэрца. Быў час, калі сямейнае шчасце вісела на валаску. Жонкі, якая не магла яму нарадзець ні сына, ні дачкі, Ён, аднак, не пакінуў. З гадамі крыўда растварылася, развеялася ў жыццёвых клопатах.